تكيا رحمة رسول صلى الله عليه وسلم na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala tuogope siku ambayo tutarudishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo mali na watoto hazitomsaidia mtu na chochote ila atakayefika mbele ya Allah na nafsi iliyosalimika nafsi iliyosalimika kutokamana na ushirikina nafsi iliyosalimika kutokamana na chuki na hasad nafsi ambayo ilimcha Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani siku ambayo kila nafsi itakuta ilichokitenda hapa duniani imehudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni khairi utaikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni shari vile vile utaikuta imekadimishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati kama huo nafsi inatamani laiti pangelikuwa na masafa marefu baina yake na amali iliyoitenda enyi ndugu zangu katika Uislamu maudhui ya hutuba yetu hivi leo ni kuhusu maswali yaliyofichuliwa maswali yaliyowekwa wazi atahaddathu ilaykum al-yawma an ustadhin lahu qissatun ajiba na wazungumzieni hivi leo kumhusu mwalimu aliyekuwa na kisa cha kiajabu mwalimu ambaye qama hadha al-ustadhu bitawzi'i al-as'ilati ala talamidhi alisimama mwalimu huyu kasimama na kuwapa wanafunzi wake maswali qabla kabla al-imtihani bizamanin tawil anawapa maswali kabla ya mtihani na muda mrefu kisha anawaeleza haya ndiyo maswali ambayo yatakuja ndani ya mtihani na maswali yenyewe ni saba thalathatun fil fatrati alula matatu kati ya saba yatakuja katika muhula wa kwanza wa arba'atun fil fatrati athaniya na maswali manne katika muhula wa pili kisha akaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu mbele ya wanafunzi wake kwamba haya ndiyo maswali wala hakuna mabadiliko ya aina yoyote baada ya wanafunzi kupewa maswali saba fanqasamu ila qismain wanafunzi hawa waligawanyika makundi mawili alqismu alawwal kadhabuhu kundi la kwanza kati ya wanafunzi walimkanusha moja kwa moja wakasema haiwezekani kwani huu mwalimu hana akili itakuwaje apeani maswali kwa wanafunzi kabla mtihani walqismu thani saddaquu na kundi la pili kati ya wanafunzi walikubaliana na mwalimu wao walladhina saddaqu dhalika aidan inqasamu ila qismain na hao waliomsadikisha mwalimu wao wakaamini kwamba haya ndiyo maswali yatakayokuja nao vile vile waligawanyika makundi mawili qismun hafidhuha wa tabaquha kundi la kwanza lilihifadhi haya maswali pamoja na jawabu yake liliifanyia kazi fanajau fil fatrati alula ikawa sababu ya wao kufuzu mtihani katika muhula wa kwanza wa hum yantadhiruna alfatrata athaniya na baada ya kufaulu muhula wa kwanza hivi sasa wanasubiri muhula wa pili wa qismun qalu na kundi la pili kati ya hao wanafunzi waliosadikisha walisema idha qaruba limtihanu hafidhnaha mtihani ukikurubia tutasoma na kuhifadhi haya maswali tukiwa tayari na jawabu wadhakarnaha tena watafanya muraja wa kisawasawa kiasi kwamba waweza kufaulu mtihani mara kwa ghafla faadrakahum alimtihanu min ghairi isti'dadin mtihani ukafika pasina wao kujiandaa mtu anasema kesho kesho mara kwa ghafla mtihani umefika pasina hao wanafunzi kujiandaa enyi ndugu zangu waislamu hal taarifuna hadha alustadh mnajua huyu mwalimu ni mwalimu yupi mimi nina uhakika kila mmoja wetu anamjua huyu mwalimu na bila shaka mwalimu huyu ni ustadhul kabir والمعلم الجليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم huyo ndiye mwalimu mwenyewe na wanafunzi ni sisi mwalimu ambaye kaonesha maswali na maswali ambayo yana majibu yake tayari na anafanya haya yote pasina kutaka ujira kutoka kwetu kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala qul ma as'alukum alayhi min ajr sema ee nabi Muhammad kuambia hao waja mimi siwaombeni wala kuwauliza ujira wa aina yoyote haya maswali ameyatoa akayaweka wazi pasina kuyaficha namna alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli yake ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ewe mtume fikisha kile ambacho umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah amekufikishia nawe vile vile wafikishie hao waja wa lam tafal na endapo hutofanya hivyo fama ballaghta risalata basi hujafikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala amma alasila ama maswali maswali yenyewe faqad thabata anhu alayhi salatu wassalam yamethibiti kwa rasul sallallahu alayhi wasallama pale aliposema kila mwanadamu ataulizwa maswali saba kwa mihula miwili thalathatu as'ilatin fil qabr maswali matatu yatakuwa kule kaburini na maswali manne yatakuwa siku ya kiyama ama maswali tatu ya kaburi ni yapi man rabbuka nani mola wako wama dinuka na ipi dini yako waman nabiyuka na nani mtume wako as'ilatun yasiratun fawqa al-ardh haya maswali mepesi mno lau kila aliyekuwa juu ya ardhi ataulizwa haya ni maswali rahisi mno juu ya ardhi lakinaha asiratun tahta al-ardh lakini maswali haya ni mazito mno chini ya ardhi fawqa al-ardhi الجواب سهل يعرفه الصغير قبل الكبير jawabu ya maswali haya juu ya ardhi hata mtoto mdogo anajua kabla ya mtu mzima amma tahta al-ardh amma chini ya ardhi fi dhulumati al-qubur kwenye giza la kaburi wa wahshatiha hofu na upweke wa kaburi wa dhiqiha katika hali kama hiyo akili za watu zitaondoka ila yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamrehemu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati ad-dunya Allah huwathibitisha Allah huwatia imara wenye kuamini kwa kauli ya imara katika uhai wa dunia wa fil akhirah na kesho akhira wayudhillu Allahu dhalimin na Allah huwacha kupotea hao wenye kudhulumu nafsi zao wayafalu Allahu ma yasha na Allah hufanya kile atakacho linatadhakara ayuha alahibba tujaribu kujikumbusha enyi ndugu katika Uislamu siku ambayo unamuona binti yako kijana wako anaingia peke yake katika holi ya mtihani anaingia pasina babake pasina nduguye pasina mama pasina rafiki la yanfa'uhu alijabatu la yanfa'uhu fi alijabati maluhu wala jahu katika mtihani mali yake na cheo chake hazitomsaidia kupata jawabu ya kisawasawa hebu tujikumbushe siku ambayo tutaingizwa kwenye giza la kaburi siku ambayo utapelekwa wewe peke yako jamaa zako naam watakupeleka kisha ndani ya kaburi kaburi isiyopana utaachwa jamaa zako wote watarudi katika dunia za, dunia yao wataendelea na kazi zao ee ndugu yangu utaachwa ukiwa peke yako kaburi itakubana katika hali kama hiyo watakuteremkia malaika wawili malaika hawa watakuuliza maswali man rabbuka ma dinuka man nabiyuka amma alkafiru au alfajir ama mtu ambaye alimkanusha Allah subhanahu wa ta'ala mtu muovu mtu kama huyo anaulizwa man rabbuka jawabu yake ha ha hajui hajui la kusema ana mshangao hajui atasema kitu gani ndio katika hali kama hiyo fayunadi munadi minas samaa atalingania mlinganizi kutoka mbinguni akisema ankadhaba abdi faafrishuhu minan nar huyu mja wangu kasema urongo mtandikieni sehemu motoni mtandikieni sehemu motoni wa albisuhu minan nar vile vile mvisheni mavazi ya motoni zaidi ya haya yote waftahu lahu baban ila nar mfungulieni mlango ambao unampeleka moja kwa moja hadi katika moto wa jahannam wayatihi rajulun qabihul wajhi atajiliwa na mtu ambaye ana uso mbaya kabisa qabihu thiyab tena mavazi yake mabaya ajabu ana harufu mbaya ajabu anamwambia namna gani abshir billadhi yasuuk nakupa bishara kwa kile ambacho hakina furaha ndani yake bali kitakupa kila aina ya shida hii ndiyo siku ambayo uliahidiwa kule duniani anamuuliza man anta na wewe ni nani uso wako ni uso ambao umejaa shari jamaa anamwambia ana amaluka alkhabith mimi ni amali yako mbofu amal ambayo ulitenda huko duniani katika hali kama hiyo jamaa anasema rabbi la tuqimis saa ee mwenyezi Mungu usisimamishe kiyama hivi sasa ee mwenyezi Mungu usisimamishe kiyama ama yule mja mwema ala abdul mu'min ambaye alikuwa taqiyan anamcha Allah musalliyan anaswali swala kila siku fa innahu idha qila lahu ma rabbuk pindi atakapoulizwa nani Mola wako fa innahu yaqulu bilisani mja kama huyo atasema kupitia ulimi wake rabbi allah mola wangu ni allah allah mtukufu alhalimul karim aliyempole tena mkarimu mno alladhi an'ama alayya bi ni'mati alislam mola aliyenipa neema ya uislamu wal imana wal qur'an akanipa neema ya kumwamini na neema ya kuifahamu na kuisoma pamoja na kuifata Qur'an wahafidhani min ash-sharri wadh-dhalal huyo ndiye Mola wangu ambaye amenihifadhi min ash-shirki kutokamana na ushirikina na shari zote na kila aina ya upotovu wa wafaqani lilkhairi walhidayah kanipa tawfiq nikapata khairi kama hii ya Uislamu nikapata hidayah uislamu wajannabani sharra akaniepusha na kila aina ya shari walghawaya na vile vile upotofu walaulahu jalla wa ala lakuntu dhallan shaqiya kama si kama si Allah subhanahu wa ta'ala basi ningelikuwa mwenye kupotea tena muovu asijeuri rabbi Allahu alladhi sajadtu lahu huyo ndiye mola wangu ambaye nimesujudu kwa ajili yake yauma sajada al liasnamihim siku ambayo makufar wanasujudia masanamu badala ya kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala naam ndiyo rabbi Allah mola wangu ni Allah wa dini al-islam na dini yangu ni uislamu wa nabii Muhammadun sallallahu alayhi wasallama na mtume wangu ni Muhammad rehma na amani ziwe juu yake kuntu asma'u amrahu fa'tamir fa'tamiru kuntu asma'u amrahu nilikuwa nasikia amri yake maamrisho yake mimi sikumpata sikumuona nimefanya kumsikia lakin nikafata maamrisho yake wa asma'u nahyahu faanzajir nimesikia makatazo yake vile ambavyo amevikemea nami nikaepukana navyo baada ya hapo fayunadi munadin minas samaa atalingania mlinganizi kutoka mbinguni akisema namna gani ansadaqa abdi kwamba huyu mja wangu kasema kweli faafrishuhu min aljanna mtandikieni sehemu nzuri peponi wa albisuhu min aljanna mvisheni mavazi mazuri kutoka peponi waftahu lahu baban ila aljanna mfungulieni mlango wa kwenda peponi baada ya kufunguliwa mlango fayatihi min tibiha wa ruhiha harufu nzuri ya pepo inamfikia wayufsah lahu fi qabrihi madda basari kaburi lake linapanuliwa sawa na mtazamo wa jicho lake baada ya hapo anajiliwa na mtu ambaye ana sura nzuri mavazi mazuri ananukia huyo mtu anapokuja anamwambia anakupa bishara njema kwa kile ambacho uliahidiwa kule duniani hii ndio siku ambayo ulikuwa unaahidiwa unapewa mauidha unakumbushwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anamuuliza na wewe ni nani uso wako ni uso ambao umejaheri anamwambia mimi ni amali yako mimi ni amali yako ya khairi baada ya hapo anafunguliwa mlango wa pepo anapata khairi zote anakuwa na furaha paka kusema mpaka anasema rabbi aqimis saa ewe Mwenyezi Mungu simamisha kiyama hivi sasa niingie pahala pangu niweze kupata neema kama hizo hii ndiyo hali ambayo itakuwa katika muhula wa kwanza maswali matatu na haya maswali kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wanaotenda wema itakuwa rahisi kisha baada ya hapo itabaki watu watabaki kuwa katika maisha kama hayo mpaka wakati malaika Israfil atapuliza parapanda ama baragumu watu wote watafariki watu wote watafariki kila aliye ardhini aliye mbinguni wote watamalizika ila wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameamua wabakie na ni wale malaika watukufu baada ya hapo watu wote wameshakufa parapanda kwa mara ya pili napulizwa watu wote wanasimamishwa kutoka makaburini fa idha hum qiyamun wote wanasimamishwa kutoka makaburini yauma yaqumu an-nasu lirabbil alamin siku ambayo watu watasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo yafirru almar'u min akhihi mtu atamtoroka nduguye wa ummihi wa abihi atamtoroka babake na mamake wa sahibatihi wa banihi atamtoroka mkewe na watoto wake vile vile yauma yatadhakkaru al-insanu ma saa siku ambayo mwanadamu atakumbuka yale aliyoyatenda hapa duniani waburrizatil jahim liman yara na moto wa jahannam utaletwa kaburi kwa mwenye kuona aye mwenye kuona siku ambayo miqdaruhu 50000 sana kiwango chake ni sawa na miaka 1050 watu wote watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hufatan uratan ghurlan hawana nguo hawana mavazi hawajatahiriwa namno walivyozaliwa katika hali kama hiyo hakuna mambo eti huyu ni babangu huyu ni mamangu kila moja atabeba mzigo wake kwa sababu ni siku ya malipo aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامه hatta yusala an arba'in anasema rasul sallallahu alaihi wasallama nyayo ya mja haitovuka siku ya kiyama mpaka aulizwe maswali manne tukiwa tunazungumzia muhula wa pili suala la kwanza an umrihi fima afna umri wako Allah subhanahu wa ta'ala amekupa umri umri kama huo uliomaliza namna gani umepewa miaka sitini miaka sabini umetumia katika khairi ama katika shari na umri ni kitu muhimu kabisa katika maisha ya mwanadamu tangu ulipobalege mpaka kufa kwako ulitumia wakati wako kwa jambo gani na hakuna masikitiko makubwa kwa wale ambao wamejaliwa kuingia peponi wanasikitika kwa muda uliowapitia pasina wao kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala pasina wao kutenda amali ya khairi suala la pili wa an shababihi fima ablah ubarobaro wako uliutumia vipi je ulitumia ubarobaro wako katika zinaa katika ulevi kuwanyonga watu kuwa jeuri kwa wenzako ama ulitumia ubarobaro wako kwa kile ambacho kinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi nyingine ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema miongoni mwa watu saba watakaopata rehema ya Allah siku ya kiyama shabun nashaa fi ibadati Allah kijana aliyeleleka kwa ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala kijana ambaye mtaani watu wanamuita kwamba hili lijifala lijizuzu halina maendeleo halijajanjaruka kwa sababu leo katika mujitama akipatikaniwa kijana ambaye anaswali swala tano zina haram ulevi haram disco na doluka haram kijana kama huyo watu wanaanza kumzungumzia huyu labda hayuko sawa sasa tuchunge ujana wetu tuchunge ubarobaro wetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wa amalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa mali ambayo uko nayo maswali mawili hapa suala la kwanza umeichuma vipi na njia ni mbili imma halali ama haramu na tukumbuke vyema Allah anamwambia shetani namna gani washarikuhum fil amwali wal aulad wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura shirikiana hawa wanadamu katika mali na watoto wape ahadi chungu nzima na ahadi ya shetani ni ahadi ya, rongo, ya urongo kabisa sasa mali ambayo uko nayo umepata kwa njia gani afadhali njaa ya dunia afadhali dhiki na shida ya dunia kuliko adhabu ya akhira mali ya haram ni miongoni mwa sababu ya dua yako kutokubaliwa kwa hivyo ili dua zetu zikubaliwe tule riziki ya halali na baada ya kupata mali kama hiyo unaitumia vipi naam mtu anafanya kazi anapata riziki ya halali sasa shida inakuja wapi katika matumizi pesa ni zangu nimestafuta mimi wacha nitumie namna, ninavyotaka wallahi kuna baadhi ya familia wazazi walikuwa na mali baada ya wazazi kufariki watoto wakarithi mali baada ya watoto kupata mali wakawa wanabadilisha wanawake kama nguo yani zinaa hali ya juu ulevi wa hali ya juu kwa sababu mali ipo mwishowe baadhi yao wakaangamia na maradhi ya ukimwi Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe nayo sasa mali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 العالمين قوموا إلى صلاتكم